同埋會唔會有其他幫人嘅方法咧？มีอะไรว่าเป็นช่วยคุณไหมที่ของกูยังไงนะเออช่วยคุณไหมครับากูของครูปาหรือว่าปูของครูปาครับผมทำอะไรว่าให้คุณดีๆครับผมช่วยให้คนที่ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จ

咁啊，係一位即係都皇族嘅舉足輕重嘅人物啦，係咪？啊，佢師承邊度咧？哦，ถามว่าบาเป็นลูกศิษย์พระเกจิอาอครับเป็นเกจิเป็นลูกตลอดระยะเวลา30ปีที่บวชมาก็ได้ไปศึกษาเล่าเรียนกับบาอาจารย์มากมายครับตามรายชื่อเลยครับคือว่าใช้ส้ำสิหลิงเลยเอง

ครับครูบาเป็นอยู่ที่ฐานอยู่ที่ว่าเป็นนักสมาธิกี่ปีครับ อ่า นั่งสมาธิอยู่ในถ้ครับ นั่งห้าปี่าน喺山度你打咗五年，足足打咗五年。係啦，誒、打坐打咗五年，咁啊呢五年嘅時間咧，佢會唔會話啊喺禪修方面係領略到啲咩，同埋學習咗啲咩咧？ถามว่าห้าปีแล้วครูบาได้ว่าเป็นเ

ต้องอานว่าเป็นตุ๊กสแกนเลยนะครับ การทำสมาธิหลัก ๆเลยก็คือทำให้จิตของเราสงบเมื่อจิตของเราสงบเราจะสามารถที่จะรู้เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ไม่เห็นเรียกว่ามีหูทิพตาทิพในทางพุทธศาสนาครับตาจะก็สิ่งที่เป็นจิตตัวจิต嘅呼吸要清楚知道咁咧好多嘢就會開通嚟眼啊嗰啲嘢會通咗。係啦，咁啊師傅剛剛都講

成就喺度咧？ข่าวว่าครูบามีสิทธิใช่ไหมครัคนไหนที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสามารถมีหูทิพตาทิพได้ทุกคน如果你持續經常打坐修行嘅話，要่六通神通係唔難嘅。嘅。咁師傅有啲咩特別啲嘅六通咧？ถามว่าครู้า้าเกิดมีทิพอรมหมาว่ามีตามีตารี่รูยนไหม

การสงเคราะห์คนไม่ว่าจะยากดีมีจนทุกชนชั้น ก็ต้องใช้อำนาจพลังจิตจากการทำสมาธิคนที่ทำสมาธิแล้วก็ฝึกมาอยากจะมาฝึกมา 30 ปี ก็สามารถที่จะให้เห็นดวงวิญญาณ แล้วก็แก้ไขวิบากกรรมให้กับมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากครับ通常咧打坐咧就係訓練嗰個意念係字咁樣嘅，係咁咧經過打坐修行咧就會開通啲

即係一個人係有他心通嘅，咁會唔會聽埋聽聽埋埋好多聲音會即係冇咁好咧？ถามว่าครู會影響清靜咧？ถามว่าครูบามีหูที่มีใจที่รู้สึกว่าครูคลิปอะไรครูบาก็รู้จริงๆครูบาก็ได้ยินเสียงเยอะแล้วแต่ครูบาอยากคลิปอะไรไหมการที่เรามีคุณวิเศษจากการปฏิบัติธรรม

เราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาคุณพิเศษเหล่านั้นเอามาอวดอ้าง เพราะว่าคนที่อวดอ้างเท่ากับการยกตนของคนอื่น ดังนั้นการมีพลังวิเศษอะไรก็แล้วแต่ เอาสงเคราะห์เอาช่วยเหลือ คนที่เขาเดือดร้อนก็เป็นการสร้างบารมีของเราให้เป็นเซียนในแบบของจีนครับ即係好似中國嘅先咁樣，通常喺收到呢啲翻嚟之後咧。

ภูมใบลักถึงพระพิราบครับผมพระพิราบก็ช่วยมีช่วยได้อะไรครับ พระพิราบช่วยขจัดเรื่องของความติดขัดใครทำอะไรไม่สำเร็จบูชาพระพิราบจะประสบความสำเร็จทุกทุกเรื่องพระพิราบแรกที่สันแรกจะ可以你啲人จ日า氣唔好ม啊個運氣一即ท啲命一斷斷續續咧，พระพิราบ就可以幫你一個運運氣提升啊，做嘢冇咁阻滯啊。係啦，嗱，พระพิราบ嘅作用

一啲鬼鬼怪怪嘅。究竟啊嗰啲鬼鬼怪怪嗰個殺傷力啊，係有咩鬼鬼怪怪喺度？好似嗰啲鴨啊，有獠牙嗰啲啊，究竟係點咧？ถ啊，啊，有啲吞อ่撲皮殺，有่ที่ท่านเหนืมีไหมครับภาคเหนือพูดผีปีศาจมีเยอะ เพราะว่าคนเล่นคุณใสเล่นคาถาอาคมกันเยอะท้ายปัดอาว่าจะกอบินเนี่ยเจ้าไหนอยากหูต่อไปเนี่ย

同埋嗰邊都存在有好多啲誒鋼頭師喺度嘅。係，咁啊存在好多鋼頭師啊，會唔會係一啲歷史嘅因素咧？叫咩叫啊？乜啊？呢邊吞นื้啊，อยู่ใกล้กันที่มีกันเลก็มีไทยใหญ่ครับครับก็แต่ละภาคของของล้านนา แต่ละภาคของประเทศไทย แล้วก็ลาวเขมรมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียทุกอย่างจะมีวิชาว่ามีคาถาอาคม

都見聞過一啲啊、處理過一啲啊、被反噬嘅黑巫師變成一啲好兇猛嘅半人半鬼，究竟係點呢？哦，๋อโอเคลองถามว่าผีกระสือครับผมว่ามีจริงไหมครับผีกระสือมีเพราะว่าในในบรรดาผีกระสือก็ดีผีโพรงก็ดีผีปอบก็ดีแต่ละภาค มีเพราะว่าคุณใสเข้าตัว พอคุณใสคนที่เลี้ยงผีอ่ะ

ถามว่าอยู่ที่ไทยอ่ะมีวิชาอันตรายไหม คือวิชาเนี่ยมันเป็นดาบสองคม ถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์ ก็จะช่วยเหลือคนอื่นได้ ถ้าเราใช้ให้เป็นโทษก็จะทำร้ายคนอื่นได้เหมือนกัน แต่ฟาสแรกแต่บอกว่าคมเขาหวานหวาน嘅า睇你點ย用幫人嘅好啊咁害ก็มือ

ล้าทำคุมนะไม่ดีครับเดี๋ยวสุดท้ายละคุมไซส์ เข้าตัวละเข้าตัวที่ของคารวะครับผมเป็นที่เป็นผีมีอะไรไหมครับก็ปกติแล้วอาจารย์คารวะที่ทำนะก็เพื่อที่จะหนึ่งทำเป็นการค้าครับ แล้วก็สองทำเพื่อช่วยเหลือ การเรียนวิชาถ้าเกิดถ้าไม่แน่จริง ไม่มีบุญบารรมีจริง ก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนมีอายุสั้นแล้วก็ ตาย

ก็เที่ยวสาวครับผมกลับมาแล้วก็รู้ว่าจูอ่ะ เขียนไม่ได้ครับผม มีวิชาเรยกว่าคุมสายเป็นนี้ไหมครับยังไงนะต้องถามว่ามีเขาว่าผู้ชายที่ไปเที่ยวจากเมืองไทย ไปเที่ยวสาวไปเลื่อนสาวครับ กลับมาแล้วก็จูไม่เขียนแนงครับหลักทิ่ไม่เขียนแนงครับผมถามว่ามีวิชานี้ไหมครับผมวิชาคือวิชาที่ผู้ชายไปเที่ยว แล้วกลับมาทำให้สุขภาพไม่ดี

ก็ก็มีส่วนที่เราไปกินของที่ที่เขาทำไว้ให้ดังนั้นการไปทานอะไรเลื่อยเปื่อยก็ถือว่ามีผล ทำให้เราดวงไม่ดีแล้วก็สุขภาพไม่ดี ครับกกก็็ว่่่าาาาในไทททยยเจรงืออสุด嘅話喺泰國า真係า呢種า術嘅，通常係透過啲食物係施法者排有่誒、類似粉啊啲嘢咧，擺到食物度俾嗰個人食，或者身上搽咗某啲嘢落去咧，令到嗰個人咁樣嘅，係有呢啲嘢嘅。啊，係有呢啲嘢啊！咁點解咧？

ใช้กอะไรจะแก้ได้ครับ การแก้แต่ละอย่างก็ต้องดูเป็นเป็นกรณี เพราะว่าแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะถูกของ เพราะว่าการทานข้าว บางคนอาจจะถูกของเพราะการทำเสน่ห์อัดเอาไปแปะเอาไปป้าย ไม่เหมือนกันก็แก้กันไม่แล้วแต่กรณีา話睇情ย話咧，嗰、那個人究竟係誒ปีกา啊，定係俾人搽到落皮膚上邊，解่ใช่ครับ

ผีพลายท้องนะ่ะถามว่าแรงแรงจริง ๆ เพราะว่าถามว่าทำไมถึงแรง เพราะว่าเขามีความอาฆาตพยาบาทเขาอยู่ของเขาดีๆ แต่เราไปเอาเขามาเลี้ยงเอาเขามาใช้อันนั้นเขาจะทำร้ายคนที่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เคยว่าพายท้องจะเท่าชิงไกวแค่ทำใจเก่งแค่ให้เก่งแค่ไม่ปุ๋ยปุ๋ยสั้นต้องหกจงยีชอยชอบย่กุยไปป้อมเนี่ยก็อย่างเนี้ยวันกันก็รอดฉีกกับอย่างเนี้ยผมยอมไม่

อยง養่ะก็ถามว่าเลี้ยงพายทองมีคุมไม่ดีไหมเลี้ยงไม่ดีครับ ก็ทั้งหมดอยู่ที่ว่าอำนาจของอาจารย์ที่ไปจับ ถ้าอาจารย์ที่ไปเอามา มีพลังจิต มีคาถาอาคมที่เก่ง ก็สามารถที่จะปราบ แล้วว่าคุมพลายนั้นได้ แต่ถ้าอาจารย์ไม่เก่ง ก็สามารถทำให้พลายมีฤทธิ์มีความอำนาจที่จะทำลายคนบูชาได้ครับ

害害我哋啊？我哋點去預防咧？ลองถามว่ามีคุณนะแต่เรื่องพายครับแต่ว่าเอาไว้ใช้พายอ่ะทำให้คุณนะสิ่งไม่ดีอารมณ์ไม่ดีครับผมต้องมีอะไรว่าป้องกันได้ครับผมถ้าเราคิดจะเลี้ยงพายสิ่งที่สำคัญที่สุดจะต้องขยันสวดมนต์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับพรายพรายเหล่านั้นก็จะได้กลายไปเป็นเทวดาแล้วก็จะช่วยเราได้

อยู่เทศไทยครับผมตอนนี้หรือว่าสมัยก่อนครับ เคยได้ยินว่าคูณเลี้ยงวิชา เอาไว้ค่าคูณค่าเตะนะครับ แล้วก็ต้องเอาจับว่าวันที่เท่าไหร่แล้วจากตอนวิญญาณจะเลี้ยงขึ้นเลี้ยงมากมีไหมครับคุณเอ่ออันนั้นมันเป็นตำนานสมัยโบราณมีอาจจะมีอยู่จริง แต่ในปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้เลย เพราะว่ากฎหมายไทยเขาเข้ามาควบคุมเรื่องพวกนี้ครับ

ราะวิญญาณเนี่ยมีการเกิดแล้วก็มีการดับ มันไม่มีการคงอยู่ตลอดไปให้ที่วานจงใหญ่สามวันมีไว้ที่ที่คงมาจะเจ้าแม่ตู้หมูตกหมูว่าเขาอีกเก่งตะโกว่าจริงสัพพายาสัพพาเรื่องนี้ใช่แต่讲起สัพพาย啦台面上咧就一大堆师傅嘅杰作喺度啊咁啊全部咧我会攞走嘅我会请走嘅系。

咁啊，我想問師傅咧，啊、呢、個聳笛咧同埋呢塊管柄咧係用咩材料去做？戴咗落去有咩好咧？ถามว่าภูมนอร่ขุนแผนขุนแผนแล้วก็สมเด็จเป็นมนสารพุทธคุณทำมาจากว่านแล้วก็แร่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มีพุทธคุณช่วยให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมี

คนรักแล้วก็สามารถให้ความโชคดีในชีวิตได้師傅話咧，佢呢個昆平同埋呢個筍仔咧，係好多嘅就係經粉啊、花粉咧嚟做嘅。係啦，好多唔同上一辈嘅大德高僧嘅经粉啊、花粉嚟做咯，同埋后面系有啲经文喺度啊。誒，อันนี้คือยันเกาะเพชรของหลวงปู่ปานหลวงพ่อาน嘅鑽石經文啊，係保佑大家係。

有啲咩材料喺度咧？黐住嗰度。ข้างในมีมูลสารเป็นอะไรครับเอ่อข้างในมอลสารอันนี้เป็นทรายเศษเอาไว้ขจัดพูดผีปีศาจแล้วก็มีจีวรของหลวงพ่อกวย แล้วก็มีเกษาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ好啦，有龍坡貴嘅头发袈裟，同埋有龍坡路士令冧嘅啊头发同袈裟。

咁有啲咩好เมีมวลสารอะไรครับเอมวลสารของทั้งหมดนี้จะเหมือนมวลสารของของขุนแผนแล้วก็สมเด็จี่กงขุนแผน แต่ จะต่างกันที่สีคืออันนี้เป็นตะกุดก็ีวย哦，有條虎通喺度，เป็นตะกุดสะท้อนสิ่งไม่ดี เอาไว้เหมือนกับราหู อ่าใครที่พกราหูไม่ได้ก็พกตะกุดนี้ได้เขาบอกว่าก็ที่ฝูทงเวย

าธุองค์การพินทุนาถังอุปปนังพรมมาสหปฏินามังอาทิกัปเปสุอาคโต ปัญจะปทุมมังทิสวานโมพุทธายะ วันทนัง สิทธิกิจจัง สิทธิกรรมัง สิทธิการิยะตถาคโตนะโมเมสัพเทวานังสัพพะครหะจะเทวานังสุริยันจะ

ปะมุนจะทะสสิภุมโมจะเทวานังวุโทลาพังภวิสติ ชีโวสุกโลจะมหาลาพังโซโลลาหูเกตุ จะมหาลาพังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลักขณาอะหังวันธามิสัพพทาสเพเทวามังปะลยันตุสัพพทาเอเตนะ

มังคละเตเชนะ สัพพะโสธีพระวันตุเต

พะเทวานังสัพพะคะระหะจะเทวานัง สุริยันจะปะมนจะทะสสิภุมโม จะเทวานัง วุโทลาพังพระวิสติอิติปิโสวิเศษเสอิติเศษ

ตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติ อิเพ่งเพ่งพาพา หาหาลือลือ